Kara biyu ka sha labari. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron wannan fili na kara biyu a tashar mu ta biyu ta FM Radio Kano. barkanku da wannan lokaci kuma mu da sake saduwa da ku ta cikin wannan shirya a littafin nan ba gida jiya na ɗaya wanda hadiza da Shitu mrs muhammad nuhu na marwa ta rubuta kuma ibrahim da maryam da nana hawa'u 'ya'yan isa na kan kwana mai jama'a kwana singa suka haɗa gwiwa suka aiko mana da shi wannan littafi idan dai ba ku manta ba shirin da ya gabata mun tsaya a daidai inda samir ya shiga ɗakin karime karime ta sauke a zuciya tare da godiya ga Allah da ya sa har Samir din ya fita ba wanda ya gaishe bayan ta roƙe shi dan Allah dan Annabi ya fita ta saurin cire rigar ta mayar da riga a tamfa kasan zuciyarta cike da fargaba yaya za ta iya tsayawa da Samir idan ta haka yana nufin bata ji gargadin da Hajjaya bi ta mata ba ita kanta ta san irin hukuncin da zai biyo baya idan ta ki fita kuma ta san Samir zai iya saki shigowa har inda take wannan zai iya haddasa mata tashin hankali wanda ya zarce na dukan Khalil sai gumi wannan ne gaba kura bayan siyaki nan muka dakata a wancan shirin kuma a halin yanzu za mu dora tana jin murya abba ce saurin miƙiya don wata dabara ta faɗo mata karima lafiya dai in ji abba da yake kallanta lokacin da ta fito abba da ba ina son zuwa gidan baba lawali ne ta faɗa tana addu'ar Allah ya sa ya barta amma me yasa baki gaya min jiya ba karima kin san ba na so a gaya min abu ba a bani lokaci ba kirjinta ya dinga bugawa burinta bai wuce a ce ya barta ba ya sa hannu a aljihun babban rigarsa shikenan sai kin dawo ga wannan ki sa musu tsaraba ya zaro naira dubu biyu mika mata sai ki wa direba magana to abba na gode hajiya ya bi ta bi ta da wani irin kallo to ba wani abu zan fita ya duba hajiya ya bi ba komai alhaji Allah da da kai lafiya ta bi bayansa don yi masa yan rikiya karima ta fito ta ce mama na tafi gidan baba lawali a gaishe shi in ji mama karima ta sako da sauri idan sabir na kanta yana son yi mata magana sai dai suna tare da abba yana gani ta shiga mota direba ya ja ya je zuciya babu yanda zai yi abba ne masa magana sabon ofis din dadi da aka kammala wanda kalil ne ya zama jagaba karima ta sallama a kofar ɗakin in inna ba bata ji motsin ta ba tana kokarin zama a kujerar tsakar gidan baba lawwale ya shigo domin ya ga shigarta a'a karima ce a gidan namu sanda zuwa innar taki tana can cikin gida a'a baba bari mu gaisa sai na same ta can ɗin ta durƙusa suna gaisawa sosai Yace ce ran nan nake son zuwa gidan naku na san alhaji baya fita karima ta ce i baya fita rana asabar da lahadi ko zai fita baya fita da wuri yana kaiwa har sha biyu rana yawwa ai gara da kika gaya min na yi zaton baya fita kwata-kwata in ji lawali dama zan je ne kan magana auren ki wata irin faɗuwar gaba ta ji har sai da ta dafa kirjinta aure baba ta sake tambaya yi karime an kin shigo garin nan da kafar dama karimatu duk bakin ciki da wahalar da kika sha a baya Allah ya wanke ki karimatu tunda alhaji mai gidan nan ya ganki ranar da kika zo ya damu da magana ki yana son auren ki shine zan je na tuntuɓa alhaji kabir da magana a'a baba ni dan Allah ka bar wannan magana Karimu kam ta furta komai ya gama kwace mata lawal ya dago yana kallon ta sannan ya waka mata da kuwa ungwanan ja'ira baba karatu fa nake yanzu ko ka je ma yanzu da abin da alhaji zai ce maka kenan don ko samari ma baya bari muna tsayawa da su ki ji min yarinya arziki na banki kina turewa wannan irin karatu idan mace ta samu miji kamar alhaji baban la ta huta duk gidan man da kika ga an rubuta waɗannan harin to nasa guda nawa kika sani a garin nan bayan motoci da gidaje da manyan kadarori gidan nan ma fa kwanan da ya gina shi saboda sauran matansa sun damu amaryar da kishi shine ya gina mata wanda ya kawo ta da kanta kuma ta ce gidan ya mata girma a samo mata abokin zama shi kuma tun da ya ganki ya ji nan duniya kin kwanta masa ba ki ga irin kuɗin da ya dan karamin ba wai na hau mota zuwa gidan karima tun shiru kawai tana sauraron lawali wani yaro ya shigo yake wai ana kiran karime in ji mani direba ta sauri ta miƙe tana tunanin ko lafiya da ta gaji da hirar dukiyar alaji ba balle da lawali yake mata ta fita yana kwance jikin kujerar motar wanda ya mayar da ita baya kujerar ta kwanta ya ɗora hannunsa akan fuskarsa ko da bata ga fuskarsa ba ta gane sigar ita kanta ta san ta yi kiwon samir kwana biyu da ta yi tana koyi masa ta wahala kware ta tuno da gargaɗin da ya yi kalile mata sai ta ji kamar ta juya sai dai ganin rashin dacewar haka ya sa ta kasa motsi daga inda take ba ni direba ne ya taɓa samir yana gaya masa iso mata da sauri ya miƙe buɗe motar ya kare fuskarsa da hannunsa saboda zafin ranar da ta buge shi ya matsa sosai kusa da karime ya faɗa cikin wata irin murya wadda karima ta ji kamar yi mata raɗa kunne saboda wani yar da ta ji jikin ta yi ta saurin ɗaguwa suka yi juna kallo ta saurin saukar da kanta ƙasa karima ban san laifin da ne miki ba kika yanke hukuncin guje mu karima tun farko na gaya miki tsananin ƙauna ta gare ki rashin ganin ki zai iya sa na shiga wani hali ki hukunta ni da kowane irin hukunci amma kar ki guje ni karima yayi shiru yana son jin wani abu daga bakinta sai dai karima ta kasa yin magana kalamansa sun tsaya a ranta ya za ta yi tarbi da su mutumin da babu wanda ya taba nuna mata kauna kwatankwacin tasa to amma abin da ya zame mata dole kenan samir na sumayya ne dan uwanta ne ta share kwallon da ke zubowa daga idanta karime ba ina nufin rayuwar da nake nufi ba na son ki dinga koyi min komai idan na yi laifi ki gaya min kawai ni zan baki hakuri komai ya shige amma yanda kika dauka in mun tsauri da yawa haba karime a sassauta mu ya kare maganar yana kallon idanta tare da murmushinta yadda ya mata ya sa ta yi murmushi ita ma tana kokarin share kwallon da suke fitowa daga idanunta haba karima ki mun magana ba samir dama akwai soyayya tsakaninka da sumayya ta yi masa tambayar muryar ta na rawa yi eh, wata irin dariya na ta sa karima ya masa kallon mamaki dan ita bata ga abin dariya a maganarta ta ba hasali ma wannan shi ya fi komai cin ranta karima kishi kenan yasa ki manta da haka har kin manta su manya ta ce wannan ba zai hana alakar soyayya tsakanin ku ba tunda ba ciki ɗaya kuka fito ba kalimatar saurin katse shi ya harɗe hannu a kirje yana sata kallanta har lokacin da murmushi a fuskarsa haka yake son mace mai tsananin kishinsa karima ki manta da wannan babu wata soyayya tsakanin mu kada ki ga ran nan na kai ku kasuwa kin sani karima saboda ki na san idan kuka tafi zuciyata za ta takura zan shiga damuwa shi yasa na bi ku kuma ke da kanki kika ki bani fuska kin nuna ba kya son in shige miki ni kuma ba na son na ɓata ranki shi yasa na kiyaye na kame amma ki bani dama kare ne zan nuna kowa ina son ki da sauri ta ɗaga masa hannunta a asibir kada kai haka na sha faɗa maka ba mu dace da juna ba idan ka nuna kana so na za a zarge ni da sarraba ka da sumanya look karime ba na son ki sake danganta da sumanya ya kaɗe ta cikin zafin rai yake magana a lokacin kawai ki fito ki gaya min karima ba kya so ba sai kin haɗa da manya ba yadda ya haɗare yake maganar shi ba ta tausayi tabbas ta san samir yana matuƙar ƙaunarta zai iya yin komai domin ta wanda ya sa ta danne ta yanke shawarar kin gaya masa kashe da da aka yi mata gaba da shi ta san halin samir ta san in ta gaya masa hakan zai iya haddasa tashin hankali a tsakaninsu ya zama dole ta kiyaye shi shikenan samir komai ya shige ta yi furucin a hankali ya ɗago yana murmushi kishi kishi ko karime ashe kishi ne da ke haka ki ce akwai aiki a gabana ya zama dole na san yadda zan dinga magana da mace tun da madan din tawa kishi ne da ita karima ta dan boye fuskanta tana jin kunya tsokanar da yake mata samira ya duba agogo kin ga mun bata lokaci ga shi yau nake son tafiya abuja gaba ɗaya sai karima ta ji jikinta ya wani irin sanyi yau ne samira zai tafi ta kasa magana yanayinta ya nuna haka dadi ya damu kwarai na son ganina ya yi shiru yana binta da wani irin kallo wanda ya sanya gaɓoɓinta kwalla suka tara idanunta ba zan jima ba kare ba zan dawo na ganki ni ma zuciyata ba za ta iya sakewa ba zan yi kewanki amma zan dinga kiranki a waya ba ta magana ba bai ya ce mata ya so matafiya yana jin idan ya biyo karime zai yi dare bai to ba shi dai ya ji daɗi domin ta nuna damuwarta shi ya hana ta magana domin ya ce zai kiranta a waya tunda ta huce zai neme ta da tattausan kalamansa da wannan tunani ya shiga mota ma ni direba ya ja suka tafi har sai da ta daina hangen motar sannan ta tafi cikin tunanin yadda za ta cire samir daga zuciyarta mutumin da ya shammace ta ya sa mata soyayyarsa ta haɗe wani abu da ya tsaya mata a wuya ta yi sallama inna hawa ta amsa tana cewa ki da waye haka tun ɗazu malam ya gaya mun zo ki ta zauna gefen tabarma ta dai kasa ba inna hawa amsan tambayar ta shiga gaishe ta inna hawa ta ce jiya malam ke ta zancen ki ashe kina kan hanya karima ta murmushi ta ce inna na jima ina sa ranar zuwa ban samu dama ba sai yau karima kin zo garin nan cikin sa'a ba yanzu ne za ki sharɓe roman wahalar da kika sha a rayuwarki ba ke ba ma mu ma nan sai mun huta idan har kika aure alhaji baballe karima ta ce ki bar maganar mutumin nan domin ba abu ne mai yiwa ba gaskiya aure na da shi ba sai a razana ta ce don me kike faɗa haka karima ta ce ina kin manta alakar da ke tsakaninku da matarsa bayan haka ma abba ba zai yadda ba daga ni har sumayya babu wanda ya baya izinin kula samari balle magana aure ko da yaushe faɗansa baya wuce mu tsaya mu yi karatu yanzu ba lokacin sauraron wani saurayi ba ina ta ce magana aure ba magana wasa ba ce har yaushe za a bambace kamar ki a zaune a gida da sunan karatu tunda kin samu mai sanki kenan. karatun da kika yi ma isa magana hajiya matar alhaji kuwa ita da kanta ya fara turowa da maganar domin abokan zaman sun matsa mata suna so a dawo da wata daga cikin su wannan gidan domin ita kuma ba ta shiri da su shi yasa da ya shawarce ta akan magana ke ta farin ciki ta san za ku zauna lafiya karima na jin inna hawa ne kawai amma ta san abin da take faɗa ba mai yiwuwa bane da magana ta je wajen abba zai tarwatsa ta shi yasa san bai dame ta ba Abin da ya sanya jikinta kewar samir yan kwanakin da suka yi tare sun kasance kwanaki ne na samun wani sabon yanayi a cikin zuciyarta ta saba da abubuwa da dama ta manta da abubuwa da dama ta manta da kadaici ta shaku da samir ya fahimtar da ita cewa ita mutum ce mai muhimmanci ya buɗe kunnuwanta da kalmomi masu sanyi wanda bata taɓa ji an ambata mata su ba ta sani tana jin son samir duk da yadda take kokarin kare kanta daga afkawa cikin mugunsu sai dai ta kasa hana zuciyarta amsar sakon samir domin ko rufe idan ta yi shi take gani kalamansa ke ta zuciyar ta hira samir ya bar gidan shi kenan dole gidan ya mata zafi rayuwarta a cikin gidan za ta zamo mata kamar tun farkon zuwan ta gidan babu mai zama tare da ita ba ta da abokin hira ba ta da mai mata murmushi haka ta koma gidan kamar yadda ta zata komai ya sake kwabewa a gidan duk haduwa da mama ko sumayya ko kalil to fa zagi ne da bakakin maganganu har ta kai sumayya ta rufewa drop ɗinta ta hana ta saka ta koye mu kullum da kaya ɗaya take zama sai dai ta wanka ta mayar da su duk da dauɗa da suka yi ita ma ba ta da wani kwanciyar hankalin da za ta kitsa kanta kullum tana takura a wuri ta. sai ƙunar zuci da sharar kwallo duk abin da suke mata ba sa yi a gaban abba ita ma tana kokarin boye masa mota bayan sati biyu da tafiyar Samir da safe tana gyara ɗakin su mai ta shigo ta ce ke ba gidajiya ki je abba na kira kirjinta ya wani irin bugu a ɗakin abba ta durƙusa ta ce gani abba ta ce tashi ki zauna ya nuna mata kujera jikinta na rawa ta miƙe ta zauna akan kujera kamar yadda abba ya umarce ta duk tunaninta ya tsaya akan ƙararta da hajiya ya bi ta kawo ko wani sharri suka kulla mata dan haka take ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un cikin zuciyarta alhaji kabir ya gyara murya ya ce karime kin san alhaji baballe ta daga kai a hankali to menene tsakanin ki da shi babu komai a gidan su baba lawale yake ta magana murya tana rawa ba wannan nake nufi ba ina nufin kin taɓa magana da shi ya ce yana son ki a'a ba mu taɓa wannan magana da shi ba ni sau ɗaya ma na taɓa ganin sa muka gaisa to abin da yasa na tambaye ki shi ne kwanakin baya malam lawali ya zo min da maganar wai yana son ki yana neman izini zai yi magana da ke na ba shi hakuri dan ni burina bai wuce a ce kin yi karatu mai zurfi ba sannan sai a magana aure to yau nan lawali ya zo min da maganar sun je can kamaru wurin dangin ku neman auren ki kuma kawun ki a bashi kuka sosai kan yi mata ke Alhaji Kabir ya ce ki hakuri ki kwantar da hankalinki gobe zan je can kamaru haba Alhaji jihar ya yi ai karima ta kai munzalin aure na san ko ka je ma ba za su amince ba tunda su can rayuwarsu ba irin ta ba ce yanzu haka da a can ne karima na da yan budurwa ya karime alhaji ya saki kiran sunanta kina san alhaji baballe ba na son sa abba ta faɗa tare da rushewa da kuka to kina da wanda kike so ni ba da wanda nake so ta saurin ba shi amsa to karima kin san duk inda na so ne da ki ba kamar iyayenki ba ni ma ba na son magana ki da Alhaji Baballe domin mutum ne wanda bai san darajar mace ba yana da ɗabi'ar aure saki tashi gidansa ko yaushe cikin fitina ake kina yar yarinyar ki idan aka bashi ki an kware ki domin za ki shiga ɗaukar abubuwa wanda suka fi ƙarfin ki to amma ya zama dole a kai magana wani wanda za ta ture magana Baballe idan kin amince karime ni zan zaɓa miki mijin da ya dace da ki wanda ba zai toye miki yanci ba ta tsinci kanta da cewa abba na amincewa zaɓinka domin kai ne ubana zaɓinka shine nawa hajiya ya bi ta watsu mata harara ta sa ta saurin sunkuyar da kanta ta ce alhaji wa za ka bata ai alhaji ba balle ya fi dacewa manya ai su suka san darajar rike aure bai yi mata magana ba amma ya ce karime Allah ya miki albarka je kikin ji karima ta tashi goyoyinta sun mata sanyi tsakan dare tana kwance barci ya gagari idanta tabbas magana aurenta shi ne zai fi mata kwanci hankali domin ta samu sukuni a cikin gidan auren ta san hakan zai sauƙaƙa mata ƙiyayyar da ake nuna mata wannan zai nuna musu ta rabu da samir sai dai tunanin waye abba zai haɗa ta da shi shi ya mata rakiya har wayewar gari kamar yadda ta zata komai ya mata sauƙi wurin su sumayya har ta buɗe mata kayanta har da tsokanar ta wai amarya alhaji baballe ko direba ba ta san su ne suka yi daidai da ita sai dai shirin da abba yake zuwa kamaru ya ba kowa mamaki kullum in zai shigo gidan da kaya buhunan shinkafa ne katan intaliya taliya da duk wasu kayan masarufi da su yake shigo ana gobe zai tafi sai ga masu gadi da akwatuna har sa biyu shaƙi da kayan lebe alhaji da kansa ya buɗe hajiya ya bi ai komai ya yi ko ya tambaye ta ganin ta harɗe hannuwanta ta kasa ko magana wai alhaji kayan nan duk nawa ya haka lefe ne nake haɗa lefen karima ne ita kanta karima da ke tsaye tana kallon kayan kirjinta da ya dinga buga da sauri da sauri ta shiga cikin ɗakin su da sauri wai alhaji wace ce kai yarki mana ta cikin gidan nan umma alhari ce ta haɗa kayan tun da su ɗan zamani ne sun fi mu sanin kayan da ake yayi duba ki gani babu dai wani abu da ba a sa ba ko in ji abba ni fa alhaji ban gane wani haka ba ji da ke can gidan da ake neman auren nan ne za su turo da kayan lefe sai dai kai ne kake haɗa ban ba alhaji ko kuma dama kai ne kake son auren karime shi yasa kake ta yanka maka alhaji kabir yadda dariya me karima za ta yi da ni tsoho ai karima mata yara ce kuma na sha faɗa miki karima yata ce sai dai dole ni ne zan haɗa kalewa tunda wanda zan ba shi ma ɗana ne wato tuwo na mai na nake hajiya ya bi ta sake dirire cewa wannan ɗan naka alhaji ai 'ya'yan naka suna da yawa yawan kayan kawai ya isa ka gane ɗan ma wanda ake ji da shi ne mai dukiya samir ne wanda ya fara faduwa kan hajiya ya bi shi yasa duk ta saki diriri cewa karima da ke makale a ɗaki tana jin su yayin da kirjinta ya ci gaba da bugawa take ta dinga tunanin waye wannan da alaji ke shirin haɗa lefe na ta haka nan da nan ta sake maimaita kalamansa ko yaye kalil ne yake ne gaban ta yi mummunan faduwa kai ba dai kalil ba in har kalil ne abba ba zai ci dana ba sai dai ya ce kalil kawai kuma ba shi zai wannan hidimar da kansa ba tabbas wani ne daga cikin 'ya'yan 'yan uwansa ko dai samir ne ya sanar da shi abin da ke tsakanin ne shi kuma ya dage nema masa auren wannan tunanin ne ya sanya zuciyarta sai dai tana fargabar tashin hankalin da za ta shiga har lokacin kuma zuciyarta ba ta daina mata wasu wasi ba tana tunanin waye wannan ake neman masa aurenta shin idan abba ya je kamaru su kawo a teku za su amince da mayarwa da alhaji baballa kuɗinsa da suka karba marubuciyar ta ce mu haɗa littafi na biyu domin jin waye ango na kai ne gaba kura baya kike na to dai ki wannan littafi na biyu yana hannu ku ba mu aran kunnanku karima ta jingina bayan ta jikin kofar ta rintse idanuwanta kirjinta ke buga da sauri da sauri banda wannan ko kokwaran motsi ba ta iyawa ta kasa kunnanta sosai tana son jin abba ya ambaci sunan wanda ya ba ita maimakon haka sai hayaniya hajjiya ya bi kawai take ji ita ma din mita take akan alhaji ya gaya mata wanda ya ba karimi har ya fita tana salati tare da tafa hannu ta zauna akan kujera yau na ga tashin hankali hajjiya ya bi ta dora hannu a gefen kumatunta sumayya ta ce ni fa mama ina ganin samir abba yake nufi zai ba karimi ki duba akwatunan nan da kyau da abin da yake ciki ni dai mama dan Allah ki taimake ni ina son sana ta sa kuka mama ta dafa ta haba sumayya me na kuka ki kwantar da hankalin ki ki daina kuka ni ma na daina tunanin Samir Alhaji yake son bawa kawai dai shine yake son aurenta kai mama bana zata haka kin ji yanzu ma ya faɗa da bakinsa ɗansa zai ba in ji sumayya to waye ɗansa idan ba zo yake wasa da hankalinmu ba ai sai ya faɗa tun da kika ji ƙi faɗa akwai wata makarƙashiya a ƙasa yadda alhaji yake nuna son yarinyar na, al'amarin ya zarta tunani ai da alhaji ya cuce ni riƙe yarinyar na a hannu na rana tsaka ya aure ta dan Allah mamaki bar wannan tunani ni na san abba ba zai taɓa auren ta ba kamar yadda ya faɗa ba zai aure ta kuma duk abin da kika ga ya faɗa ba yin kansa ba ne. yarinyar su kulle kawai take musu dan ina ganin ta cikin dare take tashi ta ɗauko da dogon gashi tana surutai ina ganin tsafi take hajiya bi ta sauri ta dubi sumayya wannan irin gashi ne kuma wani gashi ne a kitse jela guda sai dare yayi take ɗauko sharan nan ma da na kasa kunne har sunan abu na ji tana wada tana juya kitsan tana wasu maganganu da ban gane ba mama tashi zaki tsaye cikin lamarin nan hajiya bi ta miƙe ta ce ne kamun ki gani alhaji ta tafi masallaci ai ta yi kankanta na shiga yawon neman asiri saboda ta tsawon zaman rayuwar nan ban taɓa bin malamai ba kuma ba zan soma ba saboda ita za dai ta gane kuranta ta ƙarfin tuwo zan karya ko na tsari da ta shigo da shi taɓa ƙofar da aka yi sa ta janye jikinta daga jikin ƙofa sai dai ta kasa motsawa daga inda take din hajiya bi ta tura ƙofar ta shigo gaba ɗaya ta duba karima da ke tsaye bakin ƙofar kallon da ta mata kawai ya sa hanta cikinta ta kada zo nan jikin karime ya sanyi sosai hajjari ta sake daka mata tsawa dan ganin yadda take wata tafiya a hankali kamar kazar da ya a ciki wane ne alhaji zai haɗa ki aure da shi tambayar ta zo karima a bazata domin tana ganin ba ita ya kamata a yawa ita ba tunda ba ta da ta. wannan yasa ta kasa magana in maganar da ta yi ya tunzara zuciya hajjabi ta wanke ta da mari karima ta rike kumatunta cikin kiɗima da gigita azaba na ke miki magana ki mun kina kallo na da idanuwan ki. masu kama da na tsohon manya da waye alaji zai hada ku ni ma ban sani ba mama karima ta furta tana kokarin matsawa daga inda take don gudun kada mama ta sake dukanta ƙarya kike munafuka na rantse har ga Allah ban sani ba mama to ranar da abba ya mun maganar kina zaune bai sake ce mun wani abu ba karima ta karishe maganar da shishikar kuka to shi kenan na ji kirfin baki nan da nan kare ta haɗe kukan da take abinda nake so da ki shine ko alhaji ya miki magana samir ki ce ba ta san su kin ji ko na gaya miki kare ta gyaɗa kai alamar ta ji kuma za ta bi idan kuma kin ji to ke ma kin san abin zai biyo ba domin maman sabir ta fi ni zafi kuma za ta iya komai dan tarwatsa rayuwarki idan ma ban da dabbanci irin naki ina ke ina samari ake makin so ruwa ba su an kwando ba ne kuma sama tewa yaro nisa maza tashi ki ɗauko min jelar gashin da kike tsagi da ita cikin dare tashi jelar gashi karima ta nana ta abin da hajiya ya bi ta faɗa gudun kada ta ce ta ne mata magana ta shu kan ta yi mutuƙar ɗaurewa na rantsi har ga Allah mama ba ni da wata jelar gashi da nake tsafi da ita kina dafin ƙarya nake muke inji sumayya da ta shigo ta tsaya a kanta ba haka ba ne sumayya sai dai ni ina zaton baki fahimci abin da nake da jelan gashin ba gashin mahaifina ne shine kadai abin da na gada daga wurinsa kuma ina ɗaukowa ne duk lokacin da na tuna da shi hajiya bi ta kwashe da dariya ta ce yanzu ke baki da abin da mahaifin na ke bari sai jelar gashinsa ki yasa kika like mana a nan don ki asarce mu ki samu abin duniya ko to ki sani kare ki tasha ƙarya maza ki tashi ki ɗauko min ko ne ƙasa-ƙasa da ke don Allah ma mamaki hakuri kari mata faɗa lokacin da take durƙushe, guroyinta a ƙasa bata bakin ki kawai kike ki tashi ki ɗauko min kawai don ban yarda da ita ba kari mata ci gaba da ana ta magiya hajiya ya bi ta dubi su sumayya ce, ke maza kira min kalil yi min maganin ta kari mata miƙe da hanzari